querida, tá querendo carona. Ei, querida, tá querendo carona. Agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota. Vai, ei, querida, tá querendo carona. Ei, querida, tá querendo carona. Agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota. Vai. Primeiro vem de sozinho, depois passa o telefone. Perguntou para o que quer é o menino, tu vai pra onde? Primeiro vem de sozinho, depois passa o telefone. Perguntou para o bilado e menino, cê vai pra onde? Calma, sem emoção, não vem ficar suave, tranquilona. Vem cá, vamos trocar as ideias. Que nós não é Roberto Carlos, não, pra ficar se emocionando. Chega suavona, então vai! Então vai! Eu vou, tum, tum, tum, tum, eu vou. As meninas aqui da vila quer é barulho do motor. Eu vou tum tum tum tum, eu vou. As meninas da quebrada quer é barulho do motor. tá querendo carona. Ei, querida, tá querendo carona. Agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota. Vai, ei, querida, tá querendo carona. Ei, querida, tá querendo carona. Agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, agrado papai que tu mota, vai. Primeiro vende sorrisinho, depois passa o telefone. Perguntou para o que quer é o menino, tu vai pra onde? Primeiro vende sorrisinho, depois passa o telefone. Perguntou para o vilão menino, você vai pra onde? Calma, sem emoção, não vem ficar suave, tranquilona. Vem cá, vamos trocar umas ideias. Que nós é Roberto Carlos, não, pra ficar se emocionando. Chega sua avona, então vai! Eu vou, tum, tum, tum, tum, eu vou. As meninas aqui da vila que é barulho do motor. Eu vou, tum, tum, tum, tum, eu vou. As meninas da quebrada que é barulho do motor.